боби ду бародарон худи шумо медонед вақте ки ману силус ва тимотиус назди шумо омадем хизматамон самаранок буд чуноне ки медонед дар шаҳри филиппӣ моро бисьёр азоб доданд паст заданд вале худо ба мо ҷуръат дод ки бо вуҷуди зиддиятҳои сахт хушхабари ӯро ба шумо кушоду равшан эълон намоем охир дар даъвати мо гумроҳ кардан нияти бад ва ё фиребе нест баръакс худо баъди санҷишҳо моро супориш додааст ки хушхабарро эълон кунем барои ҳамин бартарие ки ба мо дода шудааст ҳангоми сухан гуфтан кӯшиш мекунем ки на ба одамон балки ба худое ки дилҳои моро месанҷад писанд оем шумо медонед ва худо низ шоҳид аст ки мо ҳаргиз хушомадгӯӣ накардаем ва ба манфиати худ кор набурдаем зеро мо на аз шумо ва на аз каси дигар таъриф наҷустаем мо чун фиристодагони масеҳ ҳақ доштем ки аз шумо ҳурмату эҳтиром талаб кунем аммо мисли он ки модар навозишкорона ба кӯдаконаш ғамхорӣ мекунад در بینتان مهربان بودیم ما شما را چنان دوست داشتیم که تیار بودیم نه تنها خوشخبری خدا را به شما رسانیم بلکه جان خود را برایتان فدا کنیم چون که شما برایمان خیلی عزیز و گرامی هستید برادران شما در یاد دارید چه طرز ما زحمت میکشیدیم خوشخبری خدا را به شما رسانده боз шабу рӯз кор ҳам мекардем то ки ба дӯши ягон каси шумо бор нашавем ҳам шумо ва ҳам худо шоҳид ҳастед ки рафтори мо нисбати шумо имондорон то чӣ андоза пок дуруст ва беайб буд худатон медонед ки мо бо ҳар яки шумо мисли падар бо фарзандонаш муомила мекардем шуморо қувват бахшидаву рӯҳбаланд карда насиҳат мекардем мехостем ки тарзи зиндагии шумо писанди худо бошад ки шуморо ба шукӯҳу ҷалол ба подшоҳияш даъват кардааст мо ҳамеша худоро шукр мегӯем ки шумо ҳангоми аз мо шунидани каломи худо онро на ҳамчун сухани одамизод балки чун каломи худо қабул кардаед ки он дар ҳақиқат ҳам чунин аст ин калом дар ҳаёти шумо имондорон амал мекунад охир шумо бародарон дар азоб кашиданатон ба одамони худо дар вилояти яҳудия ки به عیسی مسیح باور میکنند مانند شدید شما از خلق خود همان عذابهای را کشیدید که آنها از یهودیان دیده بودند یهودیان خداوند عیسی و پیغمبران را کشتند این ما را پیش کردند رفتار آنها به خدا معقول نیست آنها به آدمان زدیت کردن نمیگذارند که ما خوشخبر را به مردم رسانیم تا که نجات یابند با این کارشان همیشه کاسه گناههایشان را لبریز نموده به غضب خدا گرفتار می شوند ای برادران از بس که ما ناخواه برای مدت کوتاه نه در دل بلکه جسمان از شما جدا شدیم خواهش زیاد داشتیم که شما را باز روبرو ببینیم بله خیلی میخواستیم به نزد شما رویم من پاولوس باشم نه یک بار و دوبار کوشش کردم اما ابلیس پیش راهمان را گرفت вақте ки худованд исо бармегардад дар назди ӯ шумо боиси умеду шодмонӣ ва сарбаландии мо мешавед охир шумо сабаби фахру хушнудии мо ҳастед